і вимкнув газ під чайником, що закипав. Ми якраз і чекали цієї миті, сидячи в мене на кухні. Віктор не дав мені звестися і швидко почав розсувати між нами заздалегідь приготовані чашки. Нині він мав прийти. Чекаючи на Віктора, я, умиротворений і заколисаний ранком, дивився крізь вікно на спортивний майданчик унизу. Самотність моя зникала, розчинена в бурхливому і веселому русі, уже початого містом вихідного дня. Щонеділі, коли не було занять у школі, майданчик жив життям гранично безладним, без голосів дорослих, без синьо-червоних майок шкільної збірної з волейболу без акуратності тонконогих відмінників і демонстративної недбалості шкільних чемпіонів. Щонеділі в мене під вікнами грали в футбол. Починали діти з навколишніх будинків, що прокидалися раніше за всіх. Батьки радо відправляли їх на ранкову прогулянку. Діти били по якому завгодно м'ячу або навіть по якій завгодно коробці чи консервній бляшанці. Згодом приходили старші з кращим м'ячем. За ними зовсім дорослі, з білим м'ячем у чорні цятки, пивом, цигарками та бажанням довести, що вони грають краще за майстрів спорту. Після приходу дорослих гра ставала нецікавою. Але доки на майданчику були діти, я з насолодою спостерігав, як вони грають. Нині о дев'ятій ранку була ще пора найменших. Четверо хлопчаків, років по вісім-десять, молотили ногами чорно-зелену гумову кулю і захоплено спостерігали, як та летить, повертаючись до них то чорним, то зеленим боком. Один із хлопчиків був в ортопедичному черевику, і кожне влучання великим, незграбним тим черевиком по м'ячу приносило хлопцеві надзвичайну радість. Він скрикував і, прикульгуючи, як поранений птах, біг за м'ячем. Ніхто не заважав малому футболістові, ніхто й не жалів його. Він був тут рівний з усіма. І це давало хлопцеві таке необхідне йому почуття вправності. Він падав, зводився, біг, був як усі. Мені здається, що душу взагалі найбільше принижує, применшує та обставина, коли з тобою розмовляють, грають або працюють, підкреслюючи незначність, невмілість, неповноцінність твою. Краще вже грайте або не грайте, розмовляйте чи мовчіть, лиш не калічте душу. Віктор Козаренко був людиною самостійною. Він навіть до уявного вчителя, якого любив над усе, і збирався продовжити в творчості, звертався. Учителю, я завше учень твій, але я сущий істиною тою, що стоїмо на стежці ми одній. Якщо ж на ній зійдемося до бою, не зневажай мене. А зрозумій, що це ж бо ти воюєш сам з собою. Забавна то штука, скажу вам, війна з собою самим. Коли Віктор зайшов до мене, я, поки він човгав ногами в передпокої та проходив до кабінету, запалив як минулого разу газ на кухні, поставив чайник і, повернувшись, запитав, чому це він, схиляючись перед учителем, одночасно передбачив можливість сутички з ним. Мій гість знизав плечима. Усяке трапляється. Хіба ви не знаєте випадків? Він писав куди багатозначніше, аніж розмовляв цей хлопчина. Слова в голосі Віктора жили по-іншому, ніж у віршах його, розважливіше, спокійніше, коротше.